ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่าย แก่ท่านทั้งสอง ท่านทั้งสองนั้นคือใครคือหนึ่งมารดาสองบิดาภิกษุ There are two persons that cannot easily be repaid. What two? One's mother and father. ภิกษุทั้งหลาย บุคคลพึงประคับประคองมารดา ด้วยบ่าข้างหนึ่ง พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง เขามีอายุมีชีวิตอยู่ร้อยปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้น ด้วยการอบกลิ่น ด้วยการนวด การให้อาบน้ำการตัด และท่านทั้งสองนั้น พึงถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะบนบาททั้งสองของเขานั่นแหละ การกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้ว หรือทำตอบแทนแล้ว แกมารดาบิดาเลย Even if one should carry about one's mother on one shoulder and one's father on the other, and while doing so should have a lifespan of a hundred years. Live for a hundred years. If one should attend them by anointing them with balms, by massaging, by bathing, and rubbing their limbs, and they even void their urine, and they even void their urine and excrement there. One still would not have done enough for one's parents nor would have repaid them อันหนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดา ในราชสมบัติ อันเป็นอิสราที่ปัดในแผ่นดินใหญ่ อันมีรัตนเจ็ดประการ มากมายอย่างนี้ การกระทำกิจอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่า อันบุตรทำแล้ว หรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา ได้เลย Even if one were to establish one's parents as the supreme lords and rulers over the great earth, abounding in the seven treasures, one still would not have done enough for one's parents, nor would one have repaid them. ข้อนั้นพระเหตุไรเล่า ระมารดาบิดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย and for what reason parents are of great help to their children they bring them up feed them and show them the world พิสุทั้งหลายส่วนบุตรคนใด ยังมารดาบิดา ผู้ไม่มีศรัทธา ให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานตั้งมั่น ในศีลสัมปทายังมารดาบิดา ผู้มีความตรณีให้สมาทานตั้งมั่น ในจาคสัมปทายังมารดาบิดาสามปัญญา ให้สมาทานตั้งมั่น ในปัญญาสัมปทา โดยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละ การกระทำอย่างนั้น ย่อมชื่อว่า อันบุตรนั้นทำแล้ว และทำตอบแทนแล้ว แกมารดาบิดา but p i c k l e s if when one's parents lack faith one encourages settles and establishes them in faith if one's parents are immoral. One encourages, settles, and establishes them in virtuous behavior. If when one's parents are misery, one encourages, settles, and establishes them in generosity. If when one's parents are unwise, one encourages, settles, and establishes them in wisdom. In such a way, one have done enough for one's parents, repaid them, and done more than enough for them. ศีล virtuous behavior เธอนั้นละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางต้นไม้และสัตราเสร็จแล้ว มีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ having abandoned the destruction of life abstains from the destruction of life with the rod and weapon laid aside conscientious and kindly he dwells compassionate toward all living beings เธอนั้น ละอธินนาทานเว้นขาดจากอธินนาทาน ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้ว หวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่ having abandoned the taking of what is not given he abstains from taking what is not given he does not steal the wealth and property of others in the village or in the forest ดังนั้นละการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามในหญิงซึ่งมารดารักษา บิดารักษา พี่น้องชาย พี่น้องหญิง หรือญาติรักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยู่ในสินไหม โดยที่สุด แม้หญิงอันเขามั่นไว้ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น Having abandoned sexual misconduct, he abstains from sexual misconduct. He does not have sexual relations with women who are protected by their mother, father, mother and father, brother, sister, or relatives, who are protected by their dhamma, who have a husband, whose violation entails a penalty, or even with one already engaged ดังนั้นละมุสาวาตเว้นขาจากมุสาวาตพูดแต่ความจริง รักษาความสัตย์มั่นคงในคำพูด มีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลก. Having abandoned false speech, he abstains from false speech. Thus, he does not consciously speak falsehood for his own ends, or for others' ends, or for some trifling worldly end. เธอนั้น เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรยัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท To refrain from wines, liquors, and intoxicants, which are the basis of negligent. พิสุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กระทำกรรมใดไว้ ดีก็ตามชั่วก็ตาม จะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น Because being are the owners of their karma, the heirs of their karma, they have karma as their origin, karma as their relative, karma as their resort. Whatever karma they do, good or bad, they are its heirs. พิจารทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานิติบาตหวานต้นไม้และสัตรา มีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชน์ เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย เขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกาย ไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจา ไม่กระเสือกกระสนด้วยใจ กายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรง มโนกรรมของเขาตรง คติของเขาตรง อุบัติของเขาตรง สำหรับผู้มีคติตรง มีอุบัติตรงนั้น เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขา คือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียว หรือว่าตระกูลอันสูง คือตระกูลขติยมหาศาล ตระกูลพรามมหาศาล หรือตระกูลกระบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มาก here. Having abandoned the destruction of life, someone abstains from the destruction of life. With the rod and weapon laid aside, conscientious and kindly, he dwells compassionate toward all living beings. He does not creep along by body, speech, and mind his bodily karma is straight. His verbal karma is straight. His mental karma is straight. His destination is straight. His rebirth is straight. But for one with a straight destination and rebirth, I said, there is one for two destination. Either the exclusively pleasant heavens, or eminent families, such as those of affluent Katiyas, affluent Brahmins, or affluent householders, families that are rich with great wealth and property, abandoned gold and silver, abandoned treasures and belongings, abandoned wealth and grain. ปีสุดต้องหลาย แต่ปานาติบาต ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เพื่อกำเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อ เปรตวิสัย และวิบากแห่งปานาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อมีอายุสั้น Pickles The destruction of life, repeatedly pursued, developed, and cultivated, is conducive to hell, to the animal realm, and to the sphere of afflicted spirits. For one reborn as a human being, the destruction of life, at minimum, conduces to a short life span. พิสุทั้งหลาย อทินนาทานที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย และวิบากแห่งอธินนาทานของผู้เป็นมนุษย์ ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ taking what is not given repeatedly pursued, developed, and cultivated, is conducive to hell, to the animal realm, and to the sphere of afflicted spirits. For one reborn as a human being, taking what is not given at minimum, conduces to loss of wealth. พิสุทั้งหลายกาเมสุมิชาจารย์ ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัย และวิบากแห่งกาเมสุมิชาจารของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อก่อเวรด้วยศัตรู sexual misconduct repeatedly pursued developed, and cultivated, is conducive to hell, to the animal realm, and to the sphere of afflicted spirits. For one reborn as a human being, sexual misconduct, at minimum, conduces to enmity and rivalry. ภิกษุทั้งหลาย ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแห่งมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริง false speech repeatedly pursued, developed, and cultivated is conducive to hell, to the animal realm, and to the sphere of afflicted spirits. For one reborn as a human being, false speech, at minimum, conduces to false accusations ภิกษุทั้งหลายภิกษุนาวาดคือวาจาที่ยุยงให้แตกกัน ที่เมื่อเสพทั่วแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรกเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเพื่อเปรตวิสัย และวิบากของวาจาที่ยุยงให้แตกกันของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อการแตกจากมิตร divisive speech repeatedly pursued developed and cultivated is conducive to hell to the animal realm and to the sphere of afflicted spirits. For one reborn as a human being, divisive speech, at minimum, conduces to being divided from one's friends. ภิกษุทั้งหลายพรุสวาทคือวาจาหยาบที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วย่อมเป็นใบเพื่อนรก เพื่อกำเนิดเดรัจฉานเพื่อเปรตวิสัย และวิบากแห่งปรุสวาสคือวาจาหยาบของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อการได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจ Harsh speech repeatedly pursued developed and cultivated is conducive to hell to the animal realm, and to the sphere of afflicted spirits. For one reborn as a human being, harsh speech, at minimum, conduces to disagreeable sounds. พิสุทธ์ทั้งหลายสัมปปลาวาดคือการพูดเพ้อเจ้อที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัย และวิบากแห่งการพูดเพ้อเจ้อของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือ idle chatter repeatedly pursued developed and cultivated is conducive to hell to the animal realm to the sphere of afflicted spirits. For one reborn as a human being, idle at minimum, conduces to others distrusting one's words. พิสุทั้งหลายการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัยที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้ว ทำไม่มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย และวิบากแห่งการดื่มน้ำเมาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเป็นบ้า drinking liquor and wine repeatedly pursued developed and cultivated is conducive to hell to the animal realm to the sphere of afflicted spirits. For one reborn as a human being, drinking liquor and wine, at minimum, conduces to madness. พิสุทธ์ทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย และทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่น กรรมเก่านี้อันเธอทั้งหลาย พึงเห็นว่า เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เป็นสิ่งที่ปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ Pickles This body is not yours nor does it belong to others It is all karma to be seen as generated and fashioned by volition as something to be felt พิจน์ทั้งหลาย ในกรณีของกายนั้น อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมทำไว้ในใจโดยแยบกายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาท นั่นเทียว อย่างนี้ว่า ด้วยอาการอย่างนี้ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนั้นย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนั้นย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนั้นจึงดับไป Therein because the instructed noble disciple attends carefully and closely to dependent origination itself. Thus, when this exists, that comes to be. with the arising of this, that arises. When this does not exist, that does not come to be. With the cessation of this, that ceases. ข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ That is, with ignorance as condition, volitional formations come to be พระมีสังขารจึงมีวิญญาณ with volitional formations as condition consciousness come to be พระมีวิญญาณจึงมีนามรูป with consciousness as condition name and form พระมีนามรูปจึงมีสลยตนะ with name and form as condition, the six sense basis พระมีสลายตนะจึงมีผัสสะ with the six sense basis as condition contact พระมีผัสสะจึงมีเวทนา with contact as condition feeling พระมีเวทนาจึงมีตัณหา with feeling as condition craving เพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทาน with craving as condition clinging เพราะมีอุปาทานจึงมีพบ. with clinging as condition existence เพราะมีพบจึงมีการเกิด. with existing as condition birth เพราะมีการเกิด ความแก่ความตาย ความโศก ความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจ และความคับแค้นใจทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ with birth as condition aging and death sorrow lamentation pain displeasure, and despair come to be. Such is the origin of this whole mass of suffering. และเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ but with remainderless fading away and cessation of ignorance comes cessation of volitional formations เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ with the cessation of volitional formations cessation of consciousness เพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป with the cessation of consciousness cessation of name and form พระมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ with the cessation of name and form cessation of the six sense bases พระมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะ with the cessation of six sense bases cessation of contact เพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา with the cessation of contact cessation of feeling เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา with the cessation of feeling cessation of craving เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน with the cessation of craving, cessation of clinging of จึงมีความดับแห่งภพ with the cessation of clinging, cessation of existence พระมีความดับแห่งภพ with the cessation of existence, cessation of birth เพราะมีความดับแห่งการเกิดนั่นแล ความแก่ความตาย ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กายความทุกข์ใจ และความขับแก้นใจทั้งหลาย จึงดับสิ้น with the cessation of both aging and death sorrow lamentation pain displeasure and despair cease ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แหละ such is the cessation of this whole mass of suffering พระมีตัณหา จึงมีการแสวงหา craving conditions seeking เพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้ seeking conditions acquisition เพราะ อาศัยการได้จะมีการปลงใจรัก acquisition conditions decision making เพราะอาศัยการปลงใจรัก จึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจ decision making conditions lustful desire เพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจ จึงมีความสยบ มัวเมา lustful desire conditions attachment เพราะอาศัยความ สยบ มัวเมาจึงมี ความ จับอก จับ ใจ attachment conditions appropriation เพราะอาศัยความ จับอก จับ ใจ จึงมี ความ ตรนี appropriation conditions avarice เพราะอาศัยความตรณีจึงมีการห่วงกัน avarice conditions guarding of possessions เพราะอาศัยการห่วงกัน จะมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกัน กล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคม การใช้อาวุธมีคม การทะเลาะ การแข่งแย่ง การวิวาท การกล่าวคำหยาบว่ามึงมึง การพูดส่อเสียด การพูดเท็จทั้งหลายทำอันเป็นบาปอกุศลเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้ and because of guarding of possessions there arise the taking up of stick and sword quarrels disputes arguments strife abuse lying and other evil unskilled states ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด เมื่อเธอหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัด ว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัด ว่าเราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัด ว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นน ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นทำการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า ให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งกายทั้งปวง หายใจออกทำการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกาย ให้ระงับหายใจเข้า ว่าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจออก Because on whatever occasion one breathing in long understands I breathe in long one breathing out long understands I breathe out long. Breathing in short understands I breathe in short. All breathing out short understands I breathe out short. Trains thus I shall breathe in experiencing the whole body. Trains thus I shall breathe out experiencing the whole body. Trains thus, I shall breathe in, tranquilizing the bodily formation. Trains thus, I shall breathe out, tranquilizing the bodily formation. สมัยนั้นเธอผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้า และลมหายใจออก ว่าเป็นกายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง ในบรรดากายทั้งหลาย ประเหตุนั้นในกรณีนี้ เธอย่อมชื่อว่า เป็นผู้เห็นกายในกาย อยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ On that occasion one abides contemplating the body as a body ardent fully aware and mindful having put away covetousness and grief for the world. I say that this is a certain body among the bodies, namely, in breathing and out breathing. That is why on that occasion one abides contemplating the body as a body, ardent, fully aware, and mindful having put away covetousness and grief for the world พิสุทั้งหลาย ชาวร้านตลาด ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสามประการต่อไปนี้ เป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกำไรที่ยังไม่ได้ หรือเพื่อทำผลกำไรที่ได้รับอยู่แล้ว ให้งอกงามออกไปพิ c ุส e possessing three factors, a shopkeeper is capable of acquiring wealth that not yet acquired, or of increasing wealth already acquired. สามประการ อย่างไรเล่าสามประการ คือ ชาวร้านตลาด ในกรณีนี้ ย่อมจัดย่อมทำกิจการงาน อย่างดีที่สุด ในเวลาเช้า ย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุด ในเวลากลางวัน และย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเย็น and what three here a shopkeeper diligently applied himself to his work in the morning diligently apply himself to his work in the middle of the day, diligently apply himself to his work in the evening. ภิกษุทั้งหลายชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสามประการเหล่านี้แหละ เป็นผู้กวนเพื่อจะได้ผลกำไรที่ยังไม่ได้ และเพื่อทำผลกำไรที่ได้รับอยู่แล้ว ให้งอกงามออกไป นี้ฉันใด ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เธอผู้ใดที่ประกอบด้วยธรรมสามประการ ก็เป็นผู้ควรบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุ หรือเพื่อทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้ว ให้งอกงามยิ่งขึ้นไป Possessing these three factors, a shopkeeper is capable of acquiring wealth not yet acquired all of increasing wealth already acquired. So too, possessing three factors, one is capable of achieving a wholesome state not yet attained, all of increasing a wholesome state already attained. สามประการอย่างไรเล่า สามประการคือเธอในกรณีนี้ ย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อ ในเวลาเช้า ย่อมกำหนดสมาธินิมิต โดยเอื้อเฟื้อ ในเวลากลางวัน ย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อ ในเวลาเย็น and what three here a pico diligently apply himself to an object of concentration in the morning, diligently apply himself to an object of concentration in the evening ภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่านี้แหละ ย่อมเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุ หรือเพื่อทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้งอกงามยิ่งขึ้นไป possessing these three factors, one is capable of achieving a wholesome state not yet attained, or of increasing a wholesome state already attained. อานนท์เธอจงจัดตั้งที่นอน ระหว่างต้นสาลาคู่ มีศีรษะทางทิศเหนือ เราลำบากกายนัก เราจะนอน รันเมื่อประทับสีหะสยาแล้ว มีอัศจรรย์ดอกสาละปลิ ผิดฤดู โปรยลงบนพระสรีระ ดอกมันดารบจุนไม้จันดนตรี ล้วนแต่ของทิพย์ได้ตกลงและบรรเลงขึ้น เพื่อบูชาพระตถาคตเจ้าอนันดา prepare me a bed between these between Sala trees, with my head to the north. I am tired. I want to lie down. And after the blessed one, lying down on his right side, in the lion posture, the following amazing thing took place. Those twin sala trees burst forth into an abundance of untimely blossoms, which fell upon the Tathagata's body. The divine coral tree flowers, divine sandalwood powder, fell from the sky. Divine music and song sounded from the sky to homage to the Tathagata. อานนท์การบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคต เป็นผู้ได้รับการสักการะเคารพนับถือ บูชาแล้วไม่ส่วนภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา เหล่าใด ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู่ ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือ บูชาตถาคต ด้วยการบูชาอัน สูงสุด ประเหตุ นั้น เธอพึงสำเนียกใจไปว่า เราจะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตาม ธรรม อยู่านันดา all these worships does not mean that the Tathagata has been so honored, reverend, esteemed, worship it, and adored. And yet, Ananda, whatever Piku, Pikuni, male or female lay follower, dwells, practicing the Dhamma properly, and perfectly fulfills the Dhamma way, he or she honors the Tathagata, reverence and esteems him and pays him the supreme homage. Therefore, Ananda, train yourself thus. We will dwell practicing the Dhamma properly and perfectly fulfill the Dhamma way. อานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า ธรรมวินัยของพวกเรา มีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้ อานนท์ พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น ธรรมะก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยการล่วงไปของเรา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราจะเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า สังการทั้งหลาย มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลาย จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอนันดา it may be that you will think the teacher's instruction has ceased now we have no teacher it should not be so regard อนันดา For what I have thought and explained to you as Dhamma and disciplined, will, at my passing, be your teacher. Now, bhikkhus, I address you. Formations are bound to vanish. Strive to attain the goal by diligence. พิสุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อน กลองศึกของกษัตริย์ พวกสาระหะ เรียกว่าอานกะมีอยู่ เมื่อกลองอานกะนี้มีแผลแตก หรือวันลิ พวกกษัตริย์ สาระหะ ได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่ม เสริมลงไปในรอยแตกของกล่องนั้น เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้ง หลายคราวเช่นนั้น นานเข้า ก็ถึงสมัยหนึ่ง ซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลอง หมดสิ้นไป เหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าไปใหม่เท่านั้น b h i k k u s once in the past the Dasarahas has a kettle drum called the summoner. When the summoner became cracked. The Dasarahas inserted another peg. Eventually, the time came when the summoner's original drumhead had disappeared, and only a collection of pegs remained. ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น ที่สุตันตะเหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา เมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้น มากล่าวอยู่ เธอกลับไม่ฟังด้วยดี กลับไม่เงี่ยหูฟัง และไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึง และไม่สำคัญเ ว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน แต่ส่วนสุดตันตาเหล่าใด ที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิต เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุดตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอกลับฟังด้วยดี กลับเงี่ยหูฟัง กลับตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึง และสำคัญไปว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนภิกษุทั้งหลายความอันตรธานของสุดตันตะเหล่านั้น ที่เป็นคำของตถาคต ที่เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา จะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ so too pickles the same thing will happen when the pickles in the future when those discourses spoken by the Tathagata that are deep deep in meaning super mundane dealing with emptiness are being recited, and they will not be eager to listen to them, nor lend an ear to them, nor apply their minds to understand them. And they will not think those teaching should be studied and mastered. But when those discourses that are mere poetry, composed by poets, beautiful in words and phrases, created by outsiders, spoken by their disciples are being recited, they will be eager to listen to them, will lend an ear to them, will apply their minds to understand them, and they will think those teaching should be studied and mastered. In this way, because those discourses spoken by the Tathagata the discourses that are deep, deep in meaning, supermundane, dealing with emptiness, will disappear. อกิเวสนะก็เราสำนึกอยู่เสมอว่า เราเป็นผู้แสดงธรรม แก่บริษัท เป็นจำนวนร้อยๆ อาจจะมีสักคนหนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างนี้ว่า พระสมณโคดม แสดงธรรมปรารบเราคนเดียวเท่านั้น ดังนี้ อังกิเวสนะ ท่านอย่าเพิ่งเห็นอย่างนั้นเลย ตลอดเวลาที่ตถาคตยังแสดงธรรมอยู่โดยชอบ เพื่อประโยชน์ให้มหาชนรู้แจ้งอยู่โดยท่าเดียว เรานหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดง จนกระทั่งคำสุดท้าย แห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆ ย่อมตั้งจิตไว้ในสมาธินิมิต อันเป็นภายในโดยแท้ ให้จิตดำรงอยู่ ให้จิตตั้งมั่นอยู่ กระทำให้มีจิตเป็นเอก ดังเช่นที่คนทั้งหลาย เคยได้ยินว่า เรากระทำอยู่เป็นประจำอกิเวสนะ I recall teaching the Dhamma to an assembly of many hundreds. and even then each person thinks of me. The recluse Gautama is teaching the Dhamma especially for me. But it should not be so regarded. The Tathagata teaches the Dhamma to others only to give them knowledge. When the talk is finished, then I steady my mind internally, quieted it bring it to singleness, and concentrate it on that same sign of concentration as before, in which I constantly abide. ภิกษุทั้งหลาย นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตรี ที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสะ นิพพานธาตุตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนร่ำสอน แสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเข้ากันได้ โดยประการเดียวกันทั้งสิ้น ไม่แย้งกันเป็นโดยประการอื่นเลย From the night the Tathagata fully awakens to the unsurpassed right self awakening, to the night he is totally unbound in the unbinding property, with no fear remaining. Whatever the Tathagata has said, spoken, explained, is just so and not otherwise ภิกษุทั้งหลาย ด้วยธรรมะนี้ อันเป็นธรรมะ ที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นธรรม ที่ให้ผลได้ไม่จำกัดการ เป็นธรรมะที่ควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตัว อันบินอยู่ชน จะพึงรู้ได้เฉพาะตน Because so you have been guided by me with this Dhamma which is visible here and now, immediately effective, inviting inspection, onward leading, to be experienced by the wise for themselves. อนนท์พวกเธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่า ธรรมวินัยของพวกเรา มีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นธรรมะก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้น จะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยการล่วงไปแห่งเราอนันดา it may be that you will think the teacher's instruction has ceased, now we have no teacher. It should not be so regarded. Ananda, for what I have taught and explained to you as Dhamma and disciplined will, at my passing, be your teacher. อานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปเราแล้วก็ดี ใครก็ตาม จะต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสารณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสารณะ ไม่เอาสิ่งอื่น เป็นสารณะเป็นอยู่ เธอผู้ใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขา เธอผู้นั้นจะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแหละ Therefore, Ananda, those who now, in my time, all afterwards, should live as islands are to themselves, being their own refuge, with no one else as their refuge, with the Dhamma as an island, with the Dhamma as their refuge, with no other refuge. and who live thus, they will become the highest if they are desirous of learning. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ จะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว จะสมทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้ว อย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น As long as the p i c k l e s do not decree anything that has not been decreed or abolish anything that has already been decreed but undertake and follow the training rules as they has been decreed Only growth is to be expected from them, not decline. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบริษัทในกรณีนี้ ถ้ามีสุตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอน มีอักษรสลัดสลวย มีพยัญชนะอันวิจิต เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจะไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึง และจะไม่สำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน In an assembly, when those discourses are being recited that are mere poetry composed by poets, beautiful in words and phrases, created by outsiders, spoken by disciples. The people do not want to listen to them, do not lend an ear to them, or apply their minds to understand them. They do not think those teachings should be studied and learned ส่วนสุดตันตะ เหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา เมื่อมีผู้นำสุดตันตะ เหล่านั้นเมื่อกล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน เธอจึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า ข้อนี้เป็นอย่างไร ข้อนี้มีความหมายกี่นัยยะ ดังนี้ ด้วยการทำอย่างนี้ เธอย่อมเปิดธรรม ที่ปิดอยู่ได้ ธรรมะ ที่ยังไม่ปรากฏ เธอก็ย่อมทำให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัย เธอก็สามารถบรรเทาลงได้ but when those discourses spoken by the Tathagata are being recited that are deep deep in meaning world transcending connected with emptiness the bhikkhus want to listen to them lend an ear to them and apply their minds to understand them. They think those teachings should be studied and learned, and having learned those teachings, they interrogate each other about them and examine them thoroughly, asking, "How is this? And what is the meaning of this?" they disclose to others what is obscured and elucidate what is unclear, and dispel their perplexity about numerous perplexing points. ภิกษุทั้งหลาย บริษัทเหล่านี้เราเรียกว่า บริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่าง ของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่ บริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่เลิศแหละ and this is called the assembly trained in interrogation not in vain talk